بسم الله الرحمن الرحيم Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte i sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali milošću njegovom prijatelji i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava svoje dokaze da biste na pravom putu istrajali. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kersa. Ko otkoli kakvu nedočku od muslimana na Dunjaluku, Allah će za njega otkloniti nedaču od ahiretskih nedača. Kada mu bude najpotrebniji, primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer jednog tijela.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 Njegov problem sa kojim se susreće i njihovi problemi sa kojim su pogođeni tretiraju se u šerijatu jednim problemom. Pa ne smije živjeti u svojim utopijama i u svojim maštama daleko od svoje braće muslimana. To je došlo u jednom hadisu jasno spomenuto, taj smisao u hadisu koga bilježi imam Tabarani, od Huzejka radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, ko se ne brine o stanju muslimana, ne pripada muslimanima. Ovaj hadis, iako ima slab lanac prenosilaca, Njegovo značenje potvrđuje Kur'an i vjerodostojan sunnet od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Od toga su riječi uzvišenog Allaha azza wa jel. Muhammed je Allahov poslanik. Oni koji su sa njim žestoki su prema nevjednicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako čine ruku i seče i do kraja ajeta. I od toga je ajet u kome Allah te barake odala kaže prevodu značenja O vjernici, ko se od vas odmetne od svoje vjere, pa Allah će doći sa drugim narodom koji njega vole i koje on voli, koji će biti milostivi prema vjernicima, a ponosi pred nevjernicima. Borit će se na Allahovom putu i neće se bojati zbog toga iz prijekora. I došla je potvrda toga značenja u hadisu koga bilježi ima muslim u svome sahihu od Nu'mana i Bešira da je poslanik sallallahu alaihi rekao Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer jednoga tijela. Kada oboli jedan njegov organ, cijelo tijelo pati od nesanice i temperature. I došlo je njegovo značenje kod Buharije i kod muslima u rivajetu Ebu Musa Rašarija u kome je poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Vjernik je u odnosu na vjernika kao jedna tvrđevina, kao jedna zgrada, kao jedno zdanje, je šutu ba'duhu ba'da, jedan drugoga podupiru, i jedan drugoga pomažu, i jedan drugoga učvršćuju. Šta je uloga tvrđave? Da štiti čovjeka od temperature, od hladnoće, od kiše, od snijega, od vjetra, od svega što bi ga moglo pogoditi pa mu kakvu nevolju zadati. E takvi su vjernici jedni prema drugima. Pa je uzvišen Allah te barak je oteala učinio islamsko bratstvo među vjernicima i pobratio ih on te je i pobratio ih je poslanik sallallahu jer se cilj šerijata ne može ostvariti osim uz postojanje islamskog, iskrenog islamskog bratstva. Jedan od plodova islamskog bratstva jeste da pomogneš svoga brata muslimana kada se nađe u nevolji. Kada, kada ga pritisne kakva nevolja da ga pomogneš. Jer će se Allahova milost spustati na robove dok budu pomagali jedni druge. Kako je došlo u hadisu Ebu Hureyre, koga bilježi imam muslim u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko otkloni kakvu nedaću od muslimana da dunjaluku Allah će sa njega otkloniti nedaću od ahiretskih nedaća kada mu bude najpotrebnije i ko odgodi vraćanje duga čovjeku koji je prezadužen ili mu oprosti dug, Allah te barake o će oprostiti njemu i na dunjaluku i na ahiretu. I ko prikrije muslimana, Allah će prikriti njega i na dunjaluku i na ahiretu. I kaže na kraju hadisa poslanik sallallahu alaihi i Allah pomaže svoga roba dok on pomaže svoga brata muslimana. Allah pomaže svoga roba dok pomaže svoga brata muslimana. Pa kada prestaneš pomagati svoga brata muslimana, a u mogućnosti si da to učiniš, očekuj da će uzvišeni Allah te barake od tebe iskušati nečim ili u najmanju ruku da ti neće on više biti u pomoći. A koga uzvišeni Allah ostavi, da je u istinu ostavljen. Kada je jedan od ashaba upitao poslanika sallallahu kako nam prenosi Omar radijallahu anhu u predaj koji bilježi nam Tabarani, koje je to djelo najvrijednije kod Allaha te barake o ta'ala? Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam da razveseliš svoga brata muslimana. Jer od najboljih dijela da razveseliš svoga brata muslimana. Bilo da ga obučeš ili da ga nahraniš ili da mu kakvu potrebu obaviš, da uradiš nešto za njega. Ibn Omar kaže, rekao je poslanik sallallahu alaihi wa i ovu predaju bilježi Tabarani, i za nju kaže imam El Munziri, šejh al Albani, da je vjerodostojna. Odnosno da je dobra, da je hasen. Allah ima određene blagodati koje je dao ljudima. I te će blagodati ostati pri njima i kod njih dok ih budu koristili u službi muslimana. Imaš određenu blagodat, uzviše mi da Allah počastio određenom stvari. Kada tvoja sposobnost, umna ili fizička, bude u službi muslimana, uzišeni Allah će dati da ta blagodat ide i da teče. Neće joj biti kraja ako Bog da. Jer kaže dalje u nastavku Adisa, kaže Rasulullah sallallahu alaihi sve dok im ne dosadi. Dok im ne dosadi da služe svoje braći muslimanima, kada im dosadi kaže nakaleha ila ghayrihim Onda će te blagodati prebaciti drugim ljudima koji će raditi kao što su oni radili. I došlo je u hadisu koga bilježi imam al khudai u svojom sa dobrim lancem prenosilaca. Isto tako bilježi imam Nebidunije od Džabira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao najbolji ljudi kod Allaha azzawajal su ljudi koji najviše koriste svome društvu ili koji najviše koriste ljudima. A u drugoj predaji najdraži Allahu su oni koji koriste ljudima. Kada bi samo razmislili o riječima Allaha te barake o teala, odnosno o riječima poslanika sallallahu alaihi o hadisu koga bilježi imam el i bilježi ga također bi Dunija sa dobrim lance prenosilaca, kaže da odem obaviti kakvu potrebu mome bratu muslimanu, Draže mi je nego da boravim u ovoj džani mjesec dana u Jatikafu. Poslanikova sallallahu sallam je džanija, najbolja džanija na zemaljskoj kugli, nakon Mesčidul Harama. A Jatikaf, povlačenje u džaniju, je jedan od najboljih ibadeta nakon farzova i vađiva. Pa je pored toga poslanik sallallahu alaihi sallam dao prednost obavljanju potrebe muslimanu i njegovo pomaganje nad takvim jednim ibadetom. Ovo nikako ne znači spuštanje ibadeta. No međutim, ovo nam ukazuje na odliku pomaganja braći muslimanima. Hasan al-Basri je govorio da pomognem mome bratu muslimanu i da mu obavim nekakvu potrebu. Draže mi je nego da klanjam hiljadu rekiata. Ovo je zabilježio ne bi Dunja u svome dijelu Kabaul Havaić. Ima djelo koje se zove obavljanje potreba muslimanima, pomaganje muslimanima, služba muslimanima. Napisao je posebno djelo i sakupio sve rivajete i verzije u tom svome djelu koje govore o ovoj temi. Možete li zamisliti da je uzvišeni Allah te barake uveo u džennet ženu nemoralnicu od Benu Israila zato što je napojila dželakum Allah Psa je napojila i zato je u Pa šta je onda sa čovjekom koji napoji brata muslimana? Ili ga obuče ako je neodjeven. Ili ga nahrani ako je gladan. Ili ga nasihati ako je potreban nasihati slično tome. Kakva je nagrada za vjernika u tome slučaju? Poslanik sallallahu alejhi ve kako bilježi Buharija i Muslim od Ebu Musa rekao jednoga dana: "Ešarini su od mene i ja sam od njih." To je pleme iz koga je Ebu Musa Vešari, pleme iz Jemena. Kaže, oni su od mene i ja sam od njih. Zašto? Kaže, oni kada im ponestane hrane, dođe svako od njih sa onim što ima, pa prostru jedno platno i stave svu tu hranu što imaju na jedno platno, potom podijele među sobom i svako dobije istu količinu. Kaže, oni su od mene i ja sam od njih. Zato što je to pomaganje brata muslimara kada je u nedoći. Jer uvijek neko ima više, a neko ima, a neko ima manje. Došli su Zeid i Usame, njegov sin kod poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa su ljudi prigovarali da Usame nije Zeidov sin, zato što je Usame ličio na svoju majku, Bereketu bintu Mihsan, u Moejmen, koja je bila dadilja poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ličio je na nju, bio je crn, a otac je bio bijel, pa su govorili, nije on tvoj otac. Pa kada je došao u džezdi za Mutliđi, kada je pogledao njihova stopala, a glave im bile pokrivene, kaže, inne hazihim afdam ba'duha min ba'd. Ova stopala su jedna od drugih. Pa kaže Ajša, dehale alejje nebiju sallallahu alaihi wasallam, mesruran, tebruku esariru ođhi. Kaže, ušao je poslanik sallallahu alaihi wasallam kod mene radostan, srce njegovog lica blistaju od radosti, kaže, Ajša, zar nisi čula da je došao mu džezid al mudleđi i rekao da su ova stopala jedna od drugih, a nije vidio njihove glave, niti je bilo kad toga prije toga ušao u Medinu, kako se spominje u verziji Ibn Pa se radovao poslanik sallallahu sallam kada neko pomogne bratu muslimanu ili otkloni kakvu nedaću kojom je pogođen, a koja je veća nedaća bila i za Usamu i za Zeida da se sumnja u potomstvo Usame radi Allahu ta'ala anhuma. Poučio nas je, draga moja braćo, naš poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada smo u nedaći, kada smo u da kažemo La ilaha illallah, el halimul kerim, subhanallahi wa tebaraka Allah, rabbul Arshil azim, walhamdulillahi rabbil alemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا فلا يخافك ولا يرحمنا ويقيم السلام Studio Kesa pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasse 12 4020 ili na web portalu www.cancer-links.com قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم قمم العلا بعقولهم